Незабаром у казанку, підвішеному над вогнем, забулькало, закликотало, і з нього пішов приємно смачний дух. За якусь годину вечеря була готова. Кий дістав із торби хлібину, покраїв на скипки, вийняв кілька дерев'яних ложок. Князю, княгине, пригощайтеся, цвітанко. Боревою, до їжі. Він спочатку поставив казанок поблизу князевого ложа, та князь, посьорбавши трохи юшки, відклав ложку. Дякую. Не хочу більше. А ви підкріпляйтеся. Юшка була смачна, ніжне розварене м'ясо так і тануло у роті. І зголоднілі княгиня, княжна і княжич, не звертаючи уваги на братів полян, котрі взяли з собою по шматку стрепетятини і по скипці хліба, запихалися зовсім не по князівськи. Казанок швидко спорожнів. Світанка з вдячністю підвела на Кия очі, знов не сказала ні слова, тільки поглядом приголубила мов би доторкнулася ніжною рукою. І від того погляду, як і там у яру, у грудях юнака прокотилася якась незнана, досі, хвилюючи солодка і одночасно тривожна хвиля. Що б це? Княгиня за всіх подякувала, а кий сказав А тепер спати. Відпочивайте, бо як тільки підніметься денниця. Я збуджу вас, і ми знову рушимо в путь. Примітка. Денниця ранкова зоря. Княгиня іскри з цвітанкою лягли поруч із князем на м'яке духмяне ложе з трави та бур'яну і враз поснули. Щек, хорив та буревой повкладались просто на землі. А кий пригасив багаття і сів на горбочку поблизу князя, щоб пильнувати їхній сон. Князь довго не засинав, ворушився, стогнав, щось тихо шепотів і усе не відривав погляду від високої могили, що був ваніла у синій імлі. Кий нахилився над ним, тихо запитав, що тобі, князю? Болять рани? Добромир слабко ворухнув рукою. Болять, аж печуть, та ще дужче болить серце. Чому? Бачиш високу могилу? Бачу. Кий глянув на гору, що закривала собою півнеба. Там, на її шпилі, Сто років тому був розіп'ятий мій прадід. Твій прадід? Король Венетів. Чи по-ромейському Антів? Примітка. Походження і значення слова анти до цього часу не з'ясоване. Антами називали східних слов'ян греки, які, можливо, так вимовляли їхню племінну назву венети, венти, венди. Є й інша думка. По-гунськи Анда союзник, побратим. Тож підкорених гуннами східних слов'ян греки могли прозвати антами. Боже, мабуть, боги привели мене сьогодні сюди, щоб і я тут сконав від ворожих ран. Князь говорив з натугою через силу. Король Бож. вигукнув безмежно здивований і вражений Кий. Скільки він пісень, переказів і казок чув про славетного короля Венетів. Не злічити. І раптом. Аж не віриться. Він справді твій прадід? Так. Я Божич правнук його безталанний. Кий схопився на ноги, утома враз відлетіла, сон, як рукою зняло.